par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītā vai labdien, man jau te sajukuši dienas uh, Eh, vai labvakar tiem, kuri, nu, atkarībā no tā, kurā brīdī mūs šobrīd eh, klausās raidījums labā ziņas, kā jau tika teikts. Un šajā reizē kopā ar mani ir mācītājs, teologs, universitātes eh, docents un pētnieks, vadošais pētnieks un droši vien daudz citi tituli, kurus es šobrīd arī nenosaucu, bet Linārds Rozentāls. Sveicināts! Sveicināti! Paldies par to, ka atradāt laiku, lai atnāktu līdz manī šeit aprunāties par to, kas tad notiek ar baznīcu, un vai man gribas teikt tā, kas baznīcā ir labs, <laughs> ja tā varētu teikt, nezinu, kā tas izklausas, nav pārāk biedējoši? Biedējoši, nē, drīzāk tas ir ļoti iedvesmojoši, jo es domāju, ka pats labākais, kas šobrīd baznīcā notiek, nesaisās tik daudz ar dažādām aktivitātēm un darbībām, un mēģinājumiem kaut ko izdarīt savādāk vai citādāk nekā ierasts. Bet man ļoti simpatizē um, Richarda Rora doma, ka baznīcas viens brieduma gads ir uh, simts kalendārie gadi, un uh, tas nozīmē, ka no tādas perspektīvas baznīca un kristietība šobrīd ir kaut kur tajā, nu kā, kā 20 gadniec, tā diezgan jauna, un, un šis laiks gan cilvēkā, un es domāju, arī šobrīd baznīcā saistās ar tādām dziļām pārdomām par to, kas es esmu, kas man ir jādara, kas ir man lielie uzdevumi. Kā man ir jānorientējās tajai, tai dzīvē, kas tagad tā pa īstam tikai sāksies, un es domāju, ka tas labākais, kas šobrīd baznīcā notiek, ir eh, tāda liela domāšana, refleksija par pagātni, uh, par uh, to, kas varbūt pagātnē nav tik labi izdevies, kur ir bijuši kādas kļūdas vai kādu, kādu līkumu ne uz to puses, kur bija domāts iet, bet pats svarīgākais tāda gan izvērtēšana, gan arī, gan arī tā lielā uzdevuma aicinājuma apjaušana, kas mēs esam šodienas pasaulē, kam mums ir jābūt, ko mēs vēl šobrīd nemaz nezinām, bet kas varbūt tikai pēc kādiem gadiem vai gadu desmitiem atklāsies. Un man ļoti patīk čehu teologu Tomaša Kalīga doma, ka, ka patiesībā šobrīd mēs varam uz kristietību tās vēsturē skatīties kā uz tādiem trim posmiem, ka, un tad viņš palstās kā ar Gustavu Junga tajā domā, ka tāpat kā cilvēku dzīvē arī kaut kādās lielajās sistēmās un lielajās kopienās ir kaut kas līdzīgs, ka vispirms bija tā priekšpusdiena, kurā baznīca noformējās, izveidojās galvenie, galvenās struktūras, galvenās teoloģiskās idejas, dogmas, tas viss tā izveidojās kā tāda liela, liela māja. Un tad bija tā dienas vidus tumsa, tas pusdienu laika krīze, kas jā, Eiropā pēdējos gadsimtos, kur mēs joprojām piedzīvojam šo krīzi, baznīcā, kristietībā, draudzēs, mēs arī to redzam. Bet vienmēr tas jautājums ir, vai tā krīze arī nevar būt kairos, tas nobriedušais vaiks. Un tad Čehu teologs Tomašs Holvīgs, viņš saka, ka visticamākais, ka mēs šobrīd esam tādā kristietības pēcpusdienā. Mēs esam pēcpusdienas sākumā, proti laikā, kad sāk parādīties jaunas, dziļākas, nobriedušākas kristietības formas, asni. Un šobrīd es domāju, tas labākais, kas ir, ka mēs sākam to manīt, ka mēs sākam domāt, mēs sākam reflektēt. Un es domāju, ka no šīs no šīs domāšanas, no šīs arī eksperimentēšanas par to, kāda baznīca var būt un, un kādai viņai jābūt, man ir tā dziļā pārliecība, ka tiešām no šīs šī brīža augsnes, kur kaut kas aug, nevar saprast īsti, vai tur aug zāle, vai tur aug varbūt kaut kāda ozola apiņa izveidus, cik kas ir noturīgs, cik kas ir spēcīgs, bet no tā visa pat tiešām izaugs kaut kas tāds, uz kuru pēc gadu desmitiem lūkojoties, mēs teicām, bija vērts domāt, bija vērts sapņot, bija vērts reflektēt. Un manuprāt, tas, ja tas notiek, tad tas ir labākais, kas var šajā laikmetā notikt. Nu, tu ļoti, ļoti pozitīvi, protams, visu šo pasniedz, kas man neapšaubām priecē, jo galu galā raidījums sauc labās ziņas, tā tad ir kaut kas labs, bet vienlaikus arī šķiet rodas jautājums, bet kas ir problēma baznīcā, ja vajag visam šim procesam refleksijai iet cauri? Nu jā, es ļoti apzināti sāku ar labo ziņu, Eh, jo vienmēr jau ir labāk eh, sākt ar to sapni, vai ne? Tas, ka mums vēl nav tas kuģis un eh, tie koki vēl auga mežā un, un cirvas ir tik smags un, un zāģis truls un nevar, nevar vēl tie, tiem kokiem tikt. Bet, ja nav tas sapnis par to kuģi, kas mums jābūvē, un jau nav tas sapnis ne jau tikai par to kuģi, jo ne jau kuģa dēļ mēs tā esam, bet tā apvāršņa dēļ, tā cita krasta dēļ, ja tā sapņa nebūs, tad jau mēs arī netiksim pie tā kuģu. Un, un nu, tas, tos, par ko tik daudz jā, visās jomās runā, ne tikai tā. baznīcā izklausās, bet arī sabiedrībā plašāk, vai ne, e, šobrīd, nu, kad mums nav mērķa palielam, mēs nezinām, kas tas tāds ir. Jā, un es domāju, ka tas tā var būt, ka ir tādi periodi gan cilvēku dzīvē, gan arī sabiedrības dzīvē, cilvēks dzīvē, kur uh, ir, kā daudz autori arī šobrīd saka, ka ir tāds laiks starp pasaulēm, un daudz jau salīdzina šo 21. gadsimtu ar 16. kad arī kaut kāda viena sabiedrības sistēma, ne tikai baznīcā, bet ļoti lielā kopumā viņa bija izsmēlus savu dzīvot spēju un, un tapa kaut kas cits, tā kā laiks starp divām pasaulēm. Un um, tas ir tāds laiks, kur nebūtu nav skaidrs, kas ir tas mērķis un kā tur izskatīsies un kā tas būs, um, jā, tā tas, tā tas ir un tā tas var būt. Un arī cilvēku dzīvē kādreiz mēs zinām, ka ir tādas tāda periodi, tādi tumšāki periodi, neskaidrāki, migvaināki vai ne, kur tu nezini, kad atkal būs tā sajūta, ka ir dzīve ir skaista un, un, un dzīve ir nokārtojusies un, un tā. Bet, uh, bet, protams, ka uh, Bet, protams, ka stāsts ir par to, eh, ka eh, kristīgā ticība šobrīd, ja var tā sacīt, viņa ir, viņa ir izaugusi no tām visām līdzinējām reliģijas formām, viņa vairs tur neietilpst, viņa līst pāri, eh, un, un arī tie mēģinājumi kādreiz šo visu iespiestajās, iepriekšējās līdzinējās formās ir diezgan kontr, kontrproduktīvi. Es domāju, tā viena lieta, kas šo laikmetu un šo laiku arī baznīcā raksturo, ir, ka mēs saskaramies ar, ar to, no kā mums ir jāatvadās. Ar Tas to, ir. Ko kas mēs, tad ir? <laughs> jā, ko mēs esam zaudējuši, un, un mēs nedrīkstam arī šo um, tādu to beidīgumu par to, ka vairs nav tā, kā bija, un droši vien nekad vairs tā nebūs, mēs nedrīkstam šim posmam tā vieguprātīgi, ātri, pozitīvi, optimistiski pārskriet pāri. Uh, mums ir, kā teikt, ir tās divas lietas, jā, baznīcā ir vajadzīgas tāds inovācijas, un, un ar to jau nodarbojās cilvēki jau gadu desmitiem, mēs mēģinām tā un šitā, un tad vēl kaut kā, tad domājam tādas lietas un citādāks, bet līdztaks arī ir nepieciešams tas, ko sauc par eksnovāciju. Tātad mums ir jāapzinās, nu, no kā mums ir jāatvadās, cieņpilni un, un, un, un no kā mums ir, kas mums ir jāpavaiž vaļā, jāatraisās, Un es domāju, jā, tas viens, tas varbūt lielais, kas ir mainījies, ir, ka um, es domāju, ka jā, kopš, kopš pirmajiem kristietības gadsimtiem diezgan ātri šajos gadsimtos pienāca tas brīdis, kur, kur kristietība kļūpa par tādu kā visu sabiedrību integrējošu lielumu, kas apvienoja, apvienoja visus sabiedrības segmentus. Kristietība kļūpa par to vienu valodu. Uh, Eh, nevis kā varbūt šobrīd, kur mēs esam tikai viens no daudziem, daudziem spēlētājiem kaut kādā garīguma tirgū <laughs> vai, vai es nezinu, uz tā garīguma tirgus laukumā, un tur mums arī ir atvēlēta viena, viena būdiņa vai ne, bet tur ir vis kaut kādas būdiņas, un, ne, protams, mums šī, mums šī, kas mēs esam, tā vieta mums ir jāpadara pēc iespējas eh, pievilcīgāk un, un saprātīgāk un jēdzīgāk, bet, uh, bet eh, nu, tas, kas ir, tas, kas aiziet pagātnē, vismaz tādā formā, kā tas bija līdz šim šajos 20 vai ne, ne 20, bet nu, kaut kādos 17, 16 gadsimtos pēdējos, kristietība kā uh, civilizācijas kopīga valoda. Uh, bet tas nenozīmē, ka, ka kaut kādā veidā, vēl varbūt maz apjaustā veidā, uh, tas nevar tādā pavisam jaunā oktāvā atkal atgriezties, bet nevis tā kā atgriezties, bet drīzāk tā kā iet uz, iet uz priekšu. Un tas, es domāju, jā, kur mēs to piedzīvojam, ka, ka mums šī, mums šī to, ko sauc par to krīzi, mums ir jāpiedzīvo, mums ir jāapzinās un arī varbūt jāsaprot, kas varbūt ir tās izaicinājumi un kas ir tas, par ko mums jādomā skatoties nākotnē. Uh, Eh, bet, eh, bet jā, nu, es domāju, ka tas ir viens no tādiem. Jo, jo manuprāt, eh, tā izēja nav. Tu nevar, nevar to val, tā valoda nerodās, valodas nerodās. Mēs nevaram, tā, tā nedrīkst būt tāda mākslīga valoda, jo valoda ir kaut kas dzīves, un, un, un vienā brīdī vienkārši tāpat kā bērns kaut kādā vecuma posmā, vienkārši viņš sāk runāt tajā valodā. Viņš saka, kā, re, te, var, te, te tas viss ir. Un man ir tāda pārliecība, ka arī kristētībai tas, tas atkal parādīsies un atnāks, jo es domāju, mēs nevaram, mēs nevaram atgriezties tajā, kad kristietība ir kā visu sabiedrību integrējošs spēks, un mēs nevaram arī palikt pie tā, ka viņi ir tikai viens no segmentiem. Ir vajadzīgs vēl kaut kas cits, vēl tas trešais, tas, ko mēs vēl tā līdz galam nepazīstam. Par to parunāsim, bet jautājums, vai tev ir priekšstats, eh, kad baznīca tā kā, nu, nezinu, akceptē to, kad ir krīze, eh, vai, eh, vai vienkārši mēģina ātri tikt pāri un uh, un aizmirst, ka tāds posms ir bijis. Tas ir grūts uzdevums akceptēt. Nu, es tā sapratu no tā, ko tu jā. teici, ka nu, pieņemt, ka jā, izdzīvo tas, to krīzi. Tas nav, tas nav viegls uzdevums. Mēs varam iedomāties, kā tas ir mūsu katra uh, dzīvē. Un viens no tādiem piemēriem varbūt arī, kas saistās ar mani tādu ikdienu, uh, jā, tu jau minēji, kā tu teici, dažādas titulas, tas viss tā ir, bet, piemēram, viena tāda tēma, kas man ļoti saist, un es arī šobrīd to mācos, <clears throat> mācos Vācijā vienā, kā to pateikt latviski, tādā tā kā sēru institūtā, ir tieši, tieši mācos sērošanas konsultācijas, sērošanas konsultēšanu, palīdzēt atbalstīt cilvēku šajā dzīves posmā, uh, Un uh, es domāju, ka mēs esam ļoti tendēti eh, šim posmam, kurā nav vairs tā kā agrāk, un ir kaut kas zaudēts, tik svarīgs, tik nozīmīgs, tik tuvs, eh, kā piemēram kāds mums tuvs cilvēks. Mēs esam tendēti tam visam censties pārskriet pāri un nepievērst uzmanību tam, kas ar mums notiek šajā laikā. Mm. Un, eh, un patiesībā eh, man ļoti patīk doma, ka, <clears throat> ka tāda nu, bēdāšanās un sērošana ir faktiski viens no lielākajiem mūsu dzīves spēka resursiem. Jo tieši, tieši tur, kur mēs apjaušam, kas ir zaudēts un kas no tā visa aug un kas tur veidojās, eh, mēs iegūstam stingru, drošu pamatu kaut kādai mūsu nākošās dzīves lapusēm. Un ja tas iztrūks, tad mēs patiesībā joprojām paliekam tā kā gaisā, tā kā pa purvu brienot, eh, neizveidojās šis pamats. Un tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti grūti un sāpīgi, un kas ir gan katram cilvēkam tā, bet, nu, es domāju, tādā nu, kā baznīca, bet arī ne tikai baznīca, tas ir kā viss tāds laikmets, vai ne, tas, uh, Un tas nenotiek ātri, tas varbūt tiešām ir viss šī gadsimta liel, lielais uzdevums. Um, tā kā tas izsērot. Ir, jā, jā, ko, jā, jā, tieši tā, izsērot, bet arī uzticēties, jo man liekas, ka ir ļoti būtiski, man patīk arī jau mans pieminētā Tomaša Halīka, uh, čehu teologa, katoļu teologs, starp citu, jā, viņš ir viens no tādiem nozīmīgākajiem šobrīd Eiropas uh, domātājiem teoloģijā, viņam iznāk daudz grāmatas arī uh, um, viņ, viņš saka, jā, bet baznīca ir dieva tauta. Un, protams, ka tajā ceļā, kurā Dievs mūs veda cauri šī brīža tādam tūkstnesim, nu, tur viss kaut kas var gadīties. Mēs redzam mums pazīstamajā tēvā Bībelē, kam tik neizgaida cauri šī izredzētā tauta šajos 40 gados cauri tūkstnesim, bet uh, bet ka mēs paliekam pie tā, kad ir tas pēdiņās mākoņas taps dienā un tas uguns taps naktī, un tad jau, tad jau ir savādāk. Tad jau tu arī var uzticēties tam, ka pat tad, ka liekas, jā, nav izē, ko mēs vai tagad darām, tur, nezinu, cilvēki nenāk vairs uz baznīcu vai kas tur notiek. Nē, nē, nu, mēs tiekam vadīti, mēs tiekam vadīti. Tas, tas nav tās tikai mūsu tāds konstrukcija un izgudrojums. Kaut kas, kaut kas notiek. Ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai uh, paturpinātu šo sarunu uh, un, un varbūt tās arī mēģinātu tikt skaidrībā par kaut kādām uh, lietām, bet tas viss pēc muzikālas pauzītes. with it all. Each day that I live, I'm willing to give whatever Radio Marija Latvija. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, jeb labvakar vienalga, kurā laikā jūs klausāties mūs šajā brīdī. Šeit eh, raidījums labā ziņas, kopā ar mani eh, priesteris Jānis, eh, kopā ar mani ir <laughs> mācītājs Lināts Rozentāls, ar mani priesteri Jāni, un šeit ir saruna, šeit ir saruna par uh, par baznīcu un par krīzi un, un tādām lietām, <clears throat> bet, eh, nu, atsākot šo sarunu, man gribas prasīt, kāda jēga no baznīcas? Var vienkārši pateikt, ko tādu baznīca dod sabiedrībai, vai neko vairs ne īsti nedod? Tieši tā, tāds klusums arī. <laughs> Jā, nu, ja mēs, ja mēs mēģinām, nu, jautājums ir, kādā griezumā mēs to skatāmies. Ja mēs tā kā tā ļoti piezemēt un, un sakam, lūk, tur baznīca dara to un to, un tas ir svarīgi, un, un bez tā nebūtu cits kaut kas vai kā. Bet es domāju, ka tas lielais virsuzdevums. Uh, un man patīk skatīties uz šiem virsuzdevumiem arī tieši kā caur bībeles stāstiem, caur bībeles šiem tēm um, aprakstiem, uh, Un es domāju, tas virsuzdevums jau ir ielikts ļoti sākotnēji. Man ļoti patīk doma, ka baznīca ir līdzīga noāšu ķirstam. Tā man ļoti mīļa doma. Bet tikai nevar būt tādā nozīmē, ka, ka tagad tajā šķirstā ir iekšā nu, tie mēs, vai ne, un tad tur tie viņi kaut kur, kaut kur tur uh, grimst un slīkst. Bet nē, es domāju, ka tas baznīcas virsuzdevums, un atkal, iespējams, ka šajā laikmetā šis virsuzdevums ir jāsadala vēl ar citu citiem. Ka tas nav tāds mums ekskluzīvs virsuzdevums, bet tas virsuzdevums ir kā vienā kopienā, vienā cilvēcē mums visiem kopā atrasties, vienam otru mīlēt, cienīt, eh, kuģojot cauri laikam, kuģojot cauri telpai, eh, un man liekas, ka baznīcā ir šis eh, ļoti lielais, jau viņā ieliktais resurs, no kā vispār viņa radusies, jā, no šī Kristus impulsa, no Kristus mīlestības. Un, eh, un lūk, eh, es domāju, ka arī te iezīmējās kaut kādi lielie uzdevumi baznīcai šajā laikā, kā būt par to, kas apvieno, kas meklē šos apvienošanas ceļus, kas, kas iedomājieties noāšķirstā tur no visām sugām, un vēl pa divi, ja? Ja būtu vēl viens, tad tā, bet viss pa divi, eh, viss pa divi. Un, un viņiem kaut kā bija jāsadzīvo, viņiem bija kaut kā jātiek līdz galam, un šis, šī bilde, šis, šī, šis tēls man ir ļoti, ļoti tāds simpātisks. Eh, bet es te gribu opinēt, eh, es dzirdu citus uh, filozofus, laika domātājus, eh, <laughs> kā Audi, piemēram, es tagad pirmais, kas ienāca <laughs> prātā, kad, nu, baznīca principā ir sarunas eh, nobeidzēja, nu, nu, kad varbūt tās tiekam vaļā no baznīcas un būs labāk. Tad, tad tiešām sabiedrība varēs beidzot apvienoties. Nav tā? Nu, atkal tas jautājums ir par to, ka, ko mēs vispār domājam, kad mēs runājam par baznīcu. Eh, mēs jau vienmēr runājam par kaut kādu konkrētu vēsturisku formu, un var tā būt, ka kaut kādas formas un struktūras, kas līdz šim ir bijušas svabas, bet jau kaut kādu laiku viņas uzrāda kaut kādas traucējumus vai kā, eh, ka šīs formas un šīs struktūras vienā brīdī nevar nemainīt, jo virsuzdevums jau ir evaņģēlī, komunikācija, šī, eh, šī visus cilvēkus apvienot spējošā attieksme, mīlestība, pieeja. Nu, mēs varam raudzīties Jēzus pieejā pie cilvēkiem, kā viņš attiecās pret visiem, pret visdažādākajiem. Un es piekrītu tam, ka jā, ka var tā būt, ka kaut kādas formas patiešām, ja mēs nemainam, ja mēs no viņām neatsakāmies, ja mēs joprojām turpinam braukt ar auto, ar kuram ir tukša riepa, vai ka mēs skaidru un skaidri redzam, ka nesvādzās vairs tie ātrumi vai kas, mums nav varianti, mums ir jāapstājās un jātiek skaidrībā, kas, kas notiek, kas ir jāmaina. Bet, bet kas, es domāju, ir svarīgi, ka eh, baznīca ir kaut kas vairāk nekā tikai šīs vēsturiskās formas. Eh, baznīca īstenībā ir tāds darbības vārds, tas ir vairāk eh, gan kā kaut kas, kas jau ir un Mēs redzam, jā, tur ir, tur ir, tur ir, bet tajā pat laikā tas arī ir kaut kas, kas top, kas vēl tikai veidojās. Uh, un, un, un tādā ziņā es domāju, tajā no, no šķirstā pēdiņās mums ir jāatcerās arī, ka mēs esam ļoti dažādi cilvēki baznīcā. Ir vieni cilvēki, kuriem ir uh, kuri, kuri ļoti iedvesmot šajā laikā. Viņi saka, jā, beidzot šī forma jau vairs nedarbojās, bet redz, mēs tagad ejam jau, mums jau tur priekšā, un citi ir, kas ir ļoti abēdināti, kas ir ļoti bēdīgi, kam ir ļoti žēl, un, un lūk arī nu, šos fangus paturēt kopā, nespērt tik milzīgs soli, ka, mē, ka, ka kāda cilvēka jau zaudē sajūtu, ka mēs atrodamies kaut kādā vienā, vienā kuģī. Nu jā, bet eh, tu tā kā par formām, ka tās ir tā lielākā problēma, nevis eh, tā, tā virs uzdevums vai, vai, vai tā lielākā bilde eh, tajā visā. Forma un arī, protams, ka saturs. Tas pats mans pieminētais Tomašs Kovīgs eh, arī viņš jautā, vai, vai, šis, eh, vai šī laikmeta mm, šis kairos nenozīmē, ka mums ir um, jāķerās arī klāt pie tā, ka mēs pārjautājam šos, šos saturus, kas ir izveidojušies, um, un, un tas nozīmē, un tas nozīmē, jā, dažkārt tas nozīmē to, ka uh, ne visi saturi vairs, uh, vairs varbūt tāda, kāda viņi ir līdz šim bijuši. Uh, bet no citas puses man savukārt ir tāda, <clears throat> es nezinu, vai tā ir tāda intuīcija vai nojauta, ka, ka patiesībā vai arī daudzi šie kristīgās ticības saturi, protams, ir veidojušies iepriekšējos gadsimtos un varbūt tiešām arī pavisam savādākā ar cilvēkiem, kuriem bija savādāk, varbūt realitātes uztver kā mums šobrīd, ar visām, nezinu, uh, perspektīvām, globālo spēju redzēt un, un, un tehnoloģijām un tā. Bet man liekas, ka visās šajās arī ļoti tradicionālajās, tradicionālajos saturos patiesībā ir ielikt iekšā, uh, ielikt iekšā kaut kas tāds, ka viņi atradīs sev vietu. Un varbūt pavisam pārsteidzošā, pārsteidzošā veidā tas var notikt. Var arī dot kādu piemēru par šiem tradicionāla saturu, kurš var atklāties kā pārsteidzoši? Nu, nu, pirmais, kas man nāk prātā, es domāju, nu, kaut vai piemēram trīsvienība. Um, šis koncepts, kas jau arī veidojās, taču no tās pieredzes, kas bija Jēzus mācekļiem ar Jēzu, ka piepieši runa nav tikai par to, ka Dievs ir kaut kur augšā, kaut kur tur, nē, viņš ir arī Jēzu, viņš ir otrā, Un arī pats Jēzus saka vārdus, e, es esmu. Arī viņā, viņā tas ir. Kā to visu salikt kopā, un tad pēc gadsimtiem rodās tas, tā inovācija, ka trinus, jā, Dievs ir, Dievs ir um, trīs viens, jā, tas nav tā kā viens un neka trīs un tā, uh, un, un ļoti ilgstoši tam bija vienkārši jātic, Nu, jo to nevar izprast, tas nav iespējams to ar loģisko prātu mm -hmm. izprast. Bet, eh, bet šobrīd mēs arvien vairāk sākam redzēt, jā, bet tur ir kaut kāda tāda, tur ir kaut kāda, tur, kur tas, kas loģiski ir pretrunīgs, tur piepieši iegūst kaut kādu punīgi jaunu tādu vienotību, un tur mēs sākam saprast, jā, bet tas nozīmē, ka Dievs ir nevis statisks, bet viņš ir kā tāda kustība, dēja, perihorēze, Uh, tas nozīmē, ka patiesībā Dievs ir kaut kāds process, kaut kāda plūsma, kam, var, kam, kam, kam es pieķeros, kurš mani nes gars. Uh, piemēram, es domāju, ka viena ļoti liela tāda, um, tāds izaicinājums, ne arī uzdevums šī brīža laikmetā būs no jauna uh, atrast svētā gara nozīmi jo, jo svētā gara tēma nebūtu nav izsmelta, un es domāju, ka ir ļoti nedaudz par to teoloģiski domāts, vai ne, mums viss ar vasarsākiem parasti beidzās, un es <laughs> nezinu, kā ir katoļu baznīcā, bet mums luterāņiem tad sākās līdz pat mūžības svētdienai, tādas svētdienas, kas nav, kuriem nav nosaukumi, ir tikai cipari, tur 5. svētdiena <laughs> pēc vasarsākiem, 23. un tam, kam mēs nevaram atrast vārdu, tad mēs nezinām to būtību, tad mēs vajag vienkārši cipars. Bet, bet patiesībā bez svētā gara nākšanas jau Kristus pestīšanas darbs nav, nav pabeigts. Ne tikai gars ir tas, kurš sāk, sāk saraudzēt šo cilvēku, sabiedrību, baznīcu par, par, par to, kas, kas bija Jēzus sapnis un par ko viņš dzīvoja mīra un augšām cēlās. Jo nu, ir arī tā, ka eh, tagad eh, runājot gan trīsvienību, gan svētais gars un tādas lietas, uh, Un nu, tiem, kas mēs esam tādi baigi uzticīgie kristieši, tas šķiet tā pašsaprotami, vai ne? Bet, eh, bet tas nebūtu nav pašsaprotami nec kristiešiem, vēl jau vairāk eh, citiem sabiedrības locekļiem un, un mēģinājumu visu salikt tādā nošķirstā, baznīca šeit domājot, nu, tas ir kaut kāds tāds, nu, šādā veidā runājot, mēs jau neko nesaliekam, mēs tikai... Jā, jā, mēs, mēs no runāšana te viss, <laughs> no tā nekas nerodās, tikai tā runāšana varbūt palīdz mums pašiem saprast kaut kādas mūsu uzdevumus, jo, um, piemēram, ir teologi, kas saka, nu, ka mums, um, ka ja, ja kristietība un baznīca, viņa um, neatradīs veidus, kā būt dialogā, kā būt sarunā, kā uzņemt, eh, kā, kā miedarboties ar tiem cilvēkiem, kas ir ļoti liels vairākums šobrīd pasaulē, nu, vismaz rietumu civilizācijā, kas uzskata sev par nepiederīgiem ne pie vienas reliģijas. Viņi atzīmē, tad aptaujās, ka, ka, ka mhm. nē. Eh, ka tā doma, ja tas, piemēram, pirmais ekumenisms ir, ir, ir dabūt kaut kādā ziņā vienā, vienā, vienā vaivā visas konfesijas, un ka mēs viens otru respektējam un necenšamies kaut kādā ziņā dabūt viens otru pie sevis, un tad tas otrais ekumenisms būtu kaut kādā ziņā sajusties uz vienas platformas arī ar citām reliģijām, kur mēs arī kā, necenšamies viens otru nomakšķerēt sev pa labu, tad varbūt tas trešais ekumenisms būtu jau tāds pavisam globāls un kādā veidā mēs varētu būt kopā ar šiem cilvēkiem, kuri sevi nepieskaita pie, ne pie vienas no reliģijām, bet nevis ar to domu, ka mēs viņus tagad mēģinam iedabūt savā tajā šķirstā, bet ka mēs paplašinām šīs šķirsta robežas un, uh, Un patiesībā, jā, ka mēs meklējam kaut kādas pilnīgi jaunas sadzīvošanas veids, un tur es tev piekrītu, tur tad runa ir jau arī par to valodu, ko mēs lietojam. Uh, un es domāju, apustulis Pāvils jau arī, kad viņš uh, runā par svētā gara augļiem, viņš tad nerunā kaut kādā specifiski reliģiskiem terminiem, bet viņš runā par ļoti vis, visiem saprotamām lietām, par, par prieku, par mieru, par mīlestību, par, sa, par savaldību, par krietnumu. Uh, par kaut kādām nu, tādām prasmēm vai tādām īpašībām, kas patiešām uh, nav dotums, jo viņš saka, tie ir augļi, tie viņi izaug. Un kas man pie šī patīk, ka ticība ir tikai kaut kāds septītais augurs tajā, tajā viņa uzskaitījumā. Man agrāk es tam nepievērs uzmanību. Ka vispirms ir jāizaug mīlestībai, vispirms jāizaug priekam, mieram, un tikai pēc tam mēs varam vispār nonākt pie ticības. Vispirms mums ir jāsadraudzējās, jāmēģina atrast tās attiecības, un, un tikai tad. Un tas varbūt arī ārkārtīgi mainītu to nākotnes baznīcas, varbūt um, metodas un veidus un valodu un arī, un arī, protams, kas saturs. Pārmaiņas, pārmaiņas par tām pēc mazas muzikālās pauzītes rādījām arī klausītāji, nekur nepazūdam. Drīz būsim atpakaļ ar mācītāju Linārdu, Linārdu Rozentālu par, par pārmaiņām, par baznīcas jēgu baznīcā un kā mēs varbūt tās varam iespējināt arī vajadzīgās pārmaiņas pēc, pēc muzikālas pauzes. Thank you. diena, labvakar vai sveicināti rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un raidījums labā ziņas kopā ar uh, eh, Linārdu Rozentālu, mācītāju, uh, docētāju, universitātē pētnieku un, un vienkārši cilvēku, kurš domā par baznīcu un, un par tām pārmaiņām, kas baznīcā ir vajadzīgas. Uh, Cik es tā saprotu, tu pat esi grāmatu par to uzrakstījis atjauno, atzimšanu un atjaunošanās, <laughs> atzimšanu un atjaunošanās, bet, eh, bet jā, nu, jautājums tad ir, eh, kam tad ir jāatzimst, kam ir jāatjaunojas, kāds tas būs? Jā, tiešām ir tā, ka nu pat ir iznākusi grāmata, monogrāfija, tāds eh, dažu gadu pētījums, kurā ir salikts kopā tās divas lietas. Dažiem varbūt klausītājiem ir zināms, ka atzimšana atjaunošanās tā sauca luterāņu mācītāju kustību 80. gadu beigās, un tieši šo, mm, šīs kustības ietekmē, šīs kustības rezultātā arī luterāņu baznīca faktiski 80. gadu beigās no vienas tādas ļoti piesardzīgas un, un, un ar padomu režīmu sadarboties mm, spējīgas un kaut kādā ziņā jā, tādas uh, um, ļoti sabiedrībā marginalizētas kopienas, un, un, un īpaši tas saistījās ar toreizējo baznīcas vadību, uh, ka viņi kļuva par vienu no trešās atmodas tādiem dzinējspēkiem, un patiesību sakot, um, gan izraisīja, izraisīja pārmaiņas pašā baznīcā, uh, gan arī, protams, baznīca kļuva par kādu balsi, kas uh, sabiedrībā kļūst svarīga. Kaut gan jāsaka, ka nedz Latvijā, nedz arī citur uh, citās sociālistiskajās, bijušajās sociālistiskajās valstīs nekur, diemžēl, nenotika tā, ka vai arī baznīca bija balss, tomēr tas neatnes tādas būtiskas liels izmaiņas arī cilvēku garīgumā un reliģiozitātē. Protams, ka baznīca piepildījās ar cilvēkiem daudz vairāk nekā tas bija padomju laikā, uh, bet uh, tomēr uh, tas neizraisīja kaut ko ļoti, ļoti grandiozu. Un tāpat laikā arī šajā grāmatā es mēģinu, es mēģinu ieskicēt un saprast, kāda būtu um, šodienas atzimšanai un atjaunošanai baznīcā un sabiedrībā nepieciešamie, nepieciešamie priekšnoteikumi vai varbūt kaut kur jau kaut kas ir, kaut kur var apskatīties, kā kaut kas notiek. Uh, Un, um, un kopumā ņemot, es teiktu, jā, <laughs> šajā grāmatā ir viņai tāds ļoti interesants, ir, es gribu pastāstīt par to um, vāka, vāka bilde, kurā mēs redzam uh, tādu, uh, kā to sauc, smilšu pulkstenis, jā, smilšu pulkstenis, jā. bet tajā smilšu pulkstenī ir ielikt iekšā baznīcas sēka un, un viņa, un viņa netiek caur tam tai šaurajai smilšu pulksteņa vietai, bet viņa tā kā sabirst un pārvēršās tādās maz, mazās daļiņās. Un, un šī, šī bilde ir ļoti skaista ar to, ka viņi veistīja, ka patiesībā tas, uh, tas kas ir baznīca un kristietība, viņa, viņas forma uh, un arī saturs piedzīvo izmaiņas, un tas ir tagad tāds erozijas process. Un tad mēs vairāk nezinām, vai tās mazās daļiņas ir te pie mums, vai tās mazās daļiņas ir kaut kur jau citur, un kādreiz mums vienkārši arī ir ne tikai jācenšas no tā mazām daļiņām atkal viņas ielikt tajā bijušajā formā, bet, bet sekot tām daļiņām, kur viņas ir, kur tas dievišķais spēks tagad ir erodējis, uz, uz kuru pusi, un tādā ziņā arī eh, man tāda stipra pārliecība ir, ka tas draudz un baznīcas potenciāls – sabiedrībai, un pasaulē un cilvēcei ļoti lielā mērā svēpjās tajā mūsu kopības resursā, tajā, ka, ka tā ir kopība, kas ir attiecībās, kas kalpo, kur cilvēki kalpo viens otram, un iespējams, ka tas ir kaut kāds viens tāds arī virsuzdevums šim laikam, kur mēs esam tik ļoti atomizēti, tik ļoti individualizēti, tik ļoti katrs pa sevi, uh, kur, kur, kur baznīca varētu jā, pēc būtības būt tā vieta, kur cilvēki pieredz šo savstarpējo kopību, šo, šo mm, spēju paskatīties uz sevi no malas, izvērtēt savu dzīvi un kaut kādā ziņā ne tikai garīgi attīstīties, bet varbūt arī baznīcas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem vispārēji, vispār attīstīties. Tā kā visas, visas lietas, kas, kas mums vēl nav izaugušas, kas, kuri kaut kam jākļo, jātop, baznīca kā tāds, kam patīk viens autors saka, uh, kā tāds sociāls mīlestības organisms. Tas tā viņa bija agrīnajā kristietībā, manuprāt, kaut kas tāds tajā Romas impērijas kontekstā, kur tur skaudi un valdi un, un, un tikai spēkam ir vara. Un tur viņas veidojās kā tādas alternatīvas kopienas, un, varbūt, un no tā kaut kas izveidojās. Un varbūt šobrīd arī um, tas ir kaut kāds tāds baznīcas padzīts virsmas dāmas. Bet, bet kā tas būs un kādās formās un kādos saturos un, un kā, kā tas veidosies, to mēs nezinām. Es gribētu teikt, ka mēs varbūt šobrīd esam tādā ļoti interesantā procesā, ka tev ir tā kā ceļojuma kofers, ir atdodās ceļā, bet, bet tu esi aizmirs kodu. Un tu vienkārši mēģini, tu vienkārši mēģini to kodu atrast, un tam paiet zināms laiks, bet, bet nedrīkst mest mieru, jo tu to kodu atradīsi, tas, tas, ir, tas ir skaidrs, vai ne? Un, un tādā ziņā es domāju, ka atkal tas, tas optimisms un tā sajūta, ka, ka Dievam ir, kur mūs vest visus kopā, ne tikai mūs, bet arī tos, ko mēs saucam par viņiem, ka cilvēks var būt visiem kopīgas mājas, un, un kur var būt visdažādākie cilvēki un dažādas kopienas, kuras, kuras ir kaut kādā ziņā savienotas kopā tādā nu, savstarpējā mīlestībā, cieņā, respektā vienam par otru. Līdzīgi kā šis skaistais tēls, kas ir Bībeles pašā beigās, tā jaunā Jeruzaleme, tā pilsēta, vai ne, kur ir, kur ir viss no stiku, kur, kur ne, nevienam nav jāsvēpjas, kur katrs var būt tas, kas viņš ir. Un, un kur patiesībā jā, ir tāda dzīvības upe, kas tam visam tek cauri, uh, dzīvības koki tur aug tajās malās, un tie ir tādi ļoti skaisti tēvi, un tāpēc es arī domāju, tas mans viens aicinājums ir, ka mēs domājam par baznīcu šodien un nākotnē, mēģināt domāt tajos tēvos, tajās metaforās, tajās bildēs, neiegrimt skaitļos, tikai neiegrimt tikai kaut kādās analīzēs un vērtējumos, tās bieži mūs nospiež pie zemes, un tad mēs atķeram galvu, bet, bet sapņot, domāt tajās bildēs, jo tās bildes ir tās, kuras nāk no mums pašiem, nāk no Dieva, uh, un viņām uzticoties un uz viņām raugoties, nu, tā apsolītā zeme, tad, tad, mēs, tad mēs kaut kur aiziesim. <laughs> Nu, bet tā mūsu tā racionalitāte šobrīd kā tās šķērs, lai Mazliet. paraudzītos uz tiem jā. attēliem un, un, jā, jā. un tām cerībām vai, vai tām vīzijām, kas mums tiek dotas. Mm. Mm. Cerams, kad izdosies. Sirsnīgs paldies eh, mācītājiem Linardam Rozentālam par to, ka bija kopā ar mums šajā labo ziņu raidījumā. Uh,